Koga Allah se bare odala u puti, Nećeš naći nikoga ko će moći s toga puta da ga skrene. A koga on uzvišeni ostavi na luta u zavuzi, ti mimo Allaha te bare kevo dala nemaš naći koga da ga uputi. A zatim, najbolji govor, najispravni govor je govor našli stvrtelja Allaha te bare kevo dala. A najbolja uputa je uputa njegova poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najopasnije stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zavuda i svaka zavuda voli vatru. Poštovani džemate, hvala vam u Tebareke Vatala koji me počastio svojom vojom i odredbom i kaderom da dođem ovdje u Goražde kako bi sa svojom braćom u Islamu podijelili ono što smo uzeli od miraža poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kako bi na ovim prostorima prije svega pokazali i dokazali prvo samima sebi da smo ostali na onome na čemu je Rasul sallallahu alaihi wasallam njegove sahabe i da išala u tela uz gospodarevu pomoć nemamo namjeru da mijenjamo kurs. Nemamo namjeru da mijenjamo ove sveste i ove prance, ne vallahi. Ne imamo namjeru da ponovo ovaj isti narod spremamo mi ili da budemo utešni u tome za ponovno klanje, ne tako mi Allah. Ne vallahi. Allah se bare će vas dala, braćo. Je stvorio tri svijeta. Tri svijeta. Prvi je ovaj ovdje, gdje smo mi. Drugi je džennet i treći je džehennem. Razlika ova dva. U stvari sva tri. Jeste što ova zadnja dva, džennet i džehennem, imaju karakter vječnosti. A ovaj prvi će nestati. Ovaj prvi nestaje, pa Allah i braće sigurno. I pogledajte. Stanovnici dženeta imaju osobine kakve, iskrenosti, istinoljubivosti, oni koji su robovali Allahom te barek i vetara, slijedili njegova poslanika, nisu radili ništa, Zašto im je Allah uzvišeni nabranio, zabranio da ne rade? I zašto im je zapredio dženevskom vatrom? I to su stanovnici dženeta. S druge strane, oni koji neće da robuju Allahu se bare kvetala, neposlušni su, nepoklodni, vređaju din, vređaju njegova poslanika, neće da uzmu njega za vodilju, to su stanovnici dženeta. I Allah se bare kvetala, ove dvije skupine razvaja na sudnjem danu. I jedni idu na jednu stranu, drugi na drugu stranu. Treće, braće, opcije nema. I ovaj tijek koji smo ovdje, tu smo. Gledamo se, radimo zajedno, borimo se zajedno, ali šta hoću da kažem, na ovom svijetu ovdje, braćo, nosiš svoje opredjeljenje za onaj tijek. Pa ili si poneo opredjeljenje za džernete u srdeu, ili za zemljete gospodara svoga, ili si ponao sredjenje za džehennem. Tamo igre nema. Ovdje smo, zajedno smo, gledamo se, imamo istu higu, imamo iste ajete, imamo iste hadise, samo je razlika, gdje ćemo se opredijati ajeti? Hoćeš li da uzmeš džemat kome je zapređeno džehennemskom vatrom, ili da uđeš u skupinu koja to nije? Jer opredjeljenje sa ovoga svijeta nosiš na onaj. Tako se ne možeš opredjeliti, brate moj. Nija niti. Stvari su samo završene. Knjige se djeve. Sudnji dan je gotov. Ide suđenje. Prema onome što si uradio. Gdje? Na zemljavku. Prema tome će ti se vagati. I sudit kako? Pravedno. I uzvišeni. Ovo ne radi zato što on ne zna. Ne uzubila. Ne vallahi. Nego da ti i ja kada dođeš na sudni dan, doneseš i nađeš apsolutnu pravdu kod svoga gospodara od Da ne možeš reći, gospodaru moj, zašto me kažnjavaš? A ja sam drugčiji bio. Ne. Ti si bio tamo gdje si htjeo. Izabro si sebi opciju. Ja te nisam pitirio, kaže uzvišeni. Ti si sam odabro. Ja sam ti poslao poslanika. Poslao sam ti knjigu, zašto su krenu glavu? Zašto si okrenuo glavu? Od Boga poslanika si okrenuo glavu. Njega nema, on je mrtav, ima njegov sudmet. A ti se nešto nije svidio. Pa kaže uzvišeni. Jer će čovjek svoj jeki umjeđenje sa onoga svijeta doneti na onaj svijet, braćo. Sa ovog svijeta kada umreš, knjige ti se zatvaraju i mene ti sve što su zapisali naćeš. Gdje ti hodu? Koga ti pomagu? S kim si radio? U kojoj si ti to skupini bio? Gdje si se opredijelio? Ni mali, ni veliki gdje nećeš dostaviti. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره A onaj ko uradi koliko trud, dok ga vidjet će da. I onaj ko uradi koliko trud, zla vidjet će da. Apsolutna pravda gospodara te bare kevetala. Apsolutna pravda. I zamisli, radiš i živiš na ovom svijetu, ne znaš ko ti je žena. Radiš i živiš na ovom svijetu, ne znaš kuda se opredijeliš. Zbog čega ne znaš? Ti si krivo, Allah. Tvoje je srce krivo zato što ne znaš kuda. Zašto? Kul hazi ste bili, reci ovo je moj put. Edu min Allah, ja pozivam Allahu, a na vrzine ti nema o meni tega ni. Nema o meni tega ni. Imajući šta? A na vrzine jasne dokaze, ja i svaki onaj primisljeni. Allah uzvišeni u ajetima naređuje Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Reci Muhammede šta? Kul hazi se diri, ovo je put. Ovo je pravi put. Pa dalje kaže, Edo ili Allah, ja pozivam Allahu. Tu ćemo se razići vallahi. Tu ćemo se razići sa kime? Sa fetvom poslanika sallallahu alaihi sallam. Sad ćemo ući u žene, to si moliko i odbiju. Koji smo reći, ovo potrebit ćemo. Ko to neće da uđe u žene? Ko bi se kaže pokorio neće, on će ući. A ko ne pokorio neće ući. Kakva ovdje matematika i filozofija treba? Ne treba tako mi Allaha. Samo svoje srce treba da pripremiš. I da kažeš, da se pitaš, koji je to pravi put? Kod hazi i sredini. Ovo je put, kaže Rasul. Allah se vas je tamo naređio. Ovo je moj put. Koji? Ja pozivam Ja pozivam Allah. Mi izabiramo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, našeg poslanika da nas traže druge poslanike. Kaže da verite mene, ovo je pravi put. Banditi i lažovi lopovi. Koji je pravi put? uči za njegove ajete, da se igra za njegovim ajetima. Nema takvog je Allaha, to nije imao pravo ni njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ni Brahim, ni Nu, ni Sulejman, ni Isa, ni Musa, ni jedan nisu imali pravo. Šta? Da nešto dodaju ili oduzmaju. Jer Muhammede, ne zamislimo da on nešto od sebe doda. Jer kaže uzvišenje, ako bi to uradio, mi bismo ga dohvatili za žilu kustavicu i presjekli Koliko danas kustavica treba presjećati? ko bi trebalo uzeti sabri i oni kutavica preseć zato što dodaju, zato što im se ne sviđa što je Allah objavio, zato što imaju ružno mišljenje o svom gospodaru, zato što imaju ružno mišljenje o njegovom poslaniku, jer mi poslanika volimo i Allah volimo i kad to kažemo, to je taj put. To je taj put. Pa je došlo u ajetu redje. Allah već ide tim enamo meni tebani. Imajući jasne dokaze, Ena, omeni, tebe ani. Ja i svaki onaj koji me slijedi. Allahu akbar. Allahu akbar. Kaže, imam jasne dokaze. Kur'an ti ajet. Ja i svaki onaj u ajetu koji me bude slijedio, mora će imati šta? nacionalni bošnjaci ili nekakav parlamentarac, pa da on na njoj red uspostavi latog sinofila, načinite red na zemlji. Kad je na njoj red uspostavljen, silnici i dalini izmišljaju puteve, a kaže Allah te bar tala, reći im, to je pravi put. Imaš jasne dokaze, pozivaj Allahu, ti Muhammede, sallallahu alaihi wa sallame, I svaki onaj koji se bude slijedio mora će imati te komponente. U protivno, ko ovo nema, to nije pravi put, to nije poziv, jer ako je krivi put, možda taj put biti poziv Allahom. Kako će aerotelica biti poziv Allahom, braćo? Kako će doma, dobre dole, dobri ljudi, im dovišta, ovdje ima su hlažu, to poziv Allahom, nije gospodara nam kjabe, čisti smo od toga. Vallahi smo čisti. Zato idu, traže dobre ljude jer su svi sprljavi i ne valjaju. Pa traži ima gdje kakav dobar, jer vi uspeli ništa i ne valjate. Zato idete, prljavi ste u, u svojim unutrašnjostima. I kaže dalje, na kraju ajata, وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَا مُشْرِكِينَ I slavljen neka je Allah. Sad kaže dalje, ja njemu ne činim širk. nisam od mušika, ne činim mu nikoga ravnim. Nakon poziva u ajetu koji je vađi zala, pozivaj. Nema širka. Nema nikog ravnim Allahu. Kako braćo? Nema niko da može da propisuje zakon osim njega azzaveđana. Nema niko pravo. I kad ovo kažeš, to sprovedi u djelo. To sprovedi u praksu. I nemoj da se bojiš šta će biti s tebi. Jer ako se budeš brinio šta će se desiti tebi, onda tvoj din će biti tekako upitan. Jer nisi briga ti ako se briniš o Allahovoj vjeri. I ako se trudiš da ne daš da se ovaj sunnet krnavi, da se uzide Allahova riječ, znaš ko će se tak brinuti o tebi. Onaj koji se pobrinuo za Ibu Ali Selam, o Musa Ali Selam i Sa Ali Selam, Jakubu a.s. Jusuf a.s. Jusuf a.s. Svi njegovi dobri u robovima. Onaj koji se pobrinuo, a to je gospodar nebesa i zemlje. Šta se ti onda brineš? Ti se onda brineš za tebe. Jer ti nije briga Pa danas tako mnogi zamotavaju. A da nisu ni svjesni šta im izlazi iz usta. Ne možemo. Malo nas je, male skupine, pravite fitnu, nije mudro. Aaaa. Pa i, šta je fitna? Čim to izgovarate? Valahi izgovaraju riječi koje su izgovarali mu nafsi ili mire. Malo nas je. Ne možete. Priklonit se većini. Ajmo sa njima. To su naši, to je naša zajednica. Jer, vi govorite iskreno, to opredeljenje se poneti na sudi dan. To opredeljenje. Muhammed Ali Sala, to je sada nije bio šarija, nije bio maturidija, nije bio mu Nije bio Haridija, nije bio Murdija, ne, govali. Ne, njegov put je sunnet. Najspravni put. I koji zabere, bit će sa njim. Koji zabere taj put, bit će sa poslanikom, ali sada to je makar bio sam. Koji zabere drugi put, bit će sovinski bi bio. Allah je pravedan. Duše su kovojske. Osnova hadisa, da ideš tamo gdje hoćeš da ideš. Navešću jedan primjer. Navešću jedan primjer. Jedan šeh je drzao učenicima predavanje i reka, govori, kaže, nećete naći nikad da ptice iz različitih vrsta budu jedna drugom. Ne, uvijek je golub s golubom, vrana sa vranom i tako dalje i tako dalje. Pa su nakon izvjetnog vremena dva studenta došli kod meće do lakta i sjedili sjedeći ugledaju vranu i goluba zajedno. I ovaj se sjeti šehovog djeca, kaže, subhanallah, vidiš, šeh je pogrešio, nije bio u pravu. Eno kaže zajedno, kad su se malo primakli, kod ove pisme su bile polomljene po jedna noga. Povezali ih ono što imaju zajedničko kod tebe. Ono što su imali zajedničko kod tebe, to je povezalo. Zapamtite dobro to obraćam. Zapamtite dobro. Duše su ko vojske. Duše su ko vojske. Nije moglo biti onaj samo preko drine sa četnikom, i da puca u tebe ti i da ti kaže odakle, ja sam s vama, ali eto, ovdje sam. Ja u tebe pucam, meni je svejedno s kim si ti, jer ti si mega opasnost. Ti nisi tamo treba, ti treba da budeš. Jer kad se pozoveš da si sljedenik Mohameda sallallahu alaihi sallam, a radiš suprotno njemu, onda si lažu. Onda lažiš. Lažiš, sam se da lažiš radi suprotno, a kaže da si njegov sledbenik. Lažiš. Huzeyfe, radi Allah pita, kaže Allah poslaniće. Svi su pitali o dobru, a ja o zlu. Hoće li biti zla? Hoće. Pa će nestati lafet, nema halife. Pa šta će onda? Džemar, nema ni džemata. Vrste ono, nema ni njega. Šta ono da radim, Allah poslaniće? Ne kažemo, neće doći ta vremena. Ne, ne, ide srpa poslanika. Kaže, držite čvrsto. Kur'ana i sunneta, mnogo puta, pa makar se na tome sruđa desila. Govorimo u prvom licu jedinje, drži se čvrsto. Vidi kako sam čovjek može biti ženom. Fetva poslanika se lola uresili. Nije mu rekla da ovo poslanik. Nije problem kada budu te sitne, uzete, ne sikiraj se, otiđi malo konji, idi malo hanetijama. otiđe šarijama, maturidijama. Njemu bi uzvišeni braćo, uzvišeni ne bi nas ostavio da se patimo Allahom. Uzvišeni mu je objavio šta je naš put i ostavio upravo toga. Ne obrazimo ti kodan da se mučiš, nego da ga nađeš i živi pravo. Rekao bi mu Allahom, poslije se kad dođu ta vremena, pa budu te skupine novotara koji će klanjati i postiti, neće izlaziti iz vjere, bit će i oni i oni, jel da? Idi njima. Ne Allah Ne Allah I hiljadu puta ne tako mi Allah. Kaže mu poslanik sa ovim selem. Kaže njemu. Kaže tebi. Kaže umetu čitavu. Kad te ovo zadeci, uvati se kod Ana Sumeta. Makar na tome umro sam. Ti si djelat. Ti si djelat. Nek donesu ga. Kuhavno, kuhavno, kuhavno, kuhavno, kuhavno, kuhavno, kuhavno, kuhavno, kuhavno, Donesite dokaz da je Allah poslanik sa ovim sve rekao, kada dođu vremena fitne, kada dođu iskušenja, vi se svaki dan farbajte, sređujte se, stavljajte kravate, uđite ovde, idite ovde, samo da bi sebe spasili. Kako će se sačuvati onda vi? Kako bi se sačuvali mene? Ha? Ne, ne daj Bože da oni sad mogu pisati knjige. Ili da je nama, šta mislite, Ibn Temije pisao knjige da tu nađemo. Šeo sa Ibn Temije imao veliku borbu protiv Tatara i Novotara. Ali jednog popodneva Šeo sa Ibn Temije odlučio da bude malo mudar i da malo napiše u svojim meselama, kada vam dođu ta vremena, preklonite se svobodno, stanite sa njima, i ja sam tako uradio, i tako dalje. Kako bi do nas došlo Kur'an sunet sa čuvanom? Odgovor tražite sam. Da li bi do nas i da li će generacije iza nas ha? Prijeti ovu zdravu dao ako mi budemo šta? Ušli, a tamo neki pijani dedo uči drugi pak, Hazrete Mustafa. Ili uči čovjek koji bio sam u mešćinu kad čovjek izgovara Allahu ekber, hođa. Ne kažem da su svi isti. Ali pitajte i oni ovo je knjiđi. Pa ćete vidite? Pa ćete vidjeti. Ne da ne moraju klanjati. Apsolutno su oni zaštićeni tako se ponašaju od džehennema. Apsolutno. Ne govorim samo o njima. Oni su najmanji problem. Problem ovom dinu nije nijedan, nikom. Faraon je bio, pa šta bi sa njim? Odri se, ne fikiraj se ti. Ja ću to trebiti. Uzviš mi kaže. Nije problem niko da će moći ovom sunnetu i ovom dinu nešto raz, koliko god nas bilo malo, koliko god se rugali. Zašto? Un hadin se bili, reci, ovo je moj put. Ako je Rasul sa Lecelem, a jeste ovo su, a ti kaže, ovo je moj put. Koji je to njegov put? Jer nam je ova dao vađu naređeno. Pazite, naređeno nam je da slidimo njegov put. Ne treba biti posebno pametan. Njegov put je šta? Da ga malo galame, da ga provociraju, da mu bacaju treba na leđa, da mu kažu da je sihrbaz, da mu kažu da je luz, da je čarobnjak, da izvrće riječi, da je pjesnik, a? da je ovo, da je ono, da mu izmišljaju stalno, šta? To je njegov put. Ko radi se bili, da je To je njegov put. I onda, pa njegov je put da malo manje ima obruka da jedi, ne malo nego malo više, da nema zmijalka. Njegov put je Allah poslika sa veselem. Put hada sirat el mustapin. Svaki dan učimo, dovimo sebi da nas Allah uputi i onda lažemo u fatih. Put nas taj put i mi onda nećemo, krenemo. Njegov put je šta? Bježanje. Kad to situacija zahtjeva, kad su ga stjeli ubiti. Pa onda i sve nas uđe u plećinu. A? sa drugim čovjekom, Ebu Bekrom, Sidikom, radi Allah van. Ha? Uđe Allah u poslaniku pećinu. Ide po luknom pjesku, po suhom pjesku, jedući hurme. Kamen je njegov put je da stavi kamen da kopa zajedno sa sahabima. Njegov put je da zajedno sa njima ratuje. Njegov put je da se savjetuju. Njegov je put da im pokaže on kao vođa da on nije čovjek koji jedno govori drugo radi. To je put Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Sve ostalo je da radi davno da I zato je najlakše šta? Slijediti ovaj put. Siguran si, makar bio sam. Nema niko pravo, niti može ko doniti dokaz. Niti svi. Jer da se danas mnogi usuđuju. Samo kaže, mi imamo pravo ekskluzivno da ovde. Jer kaže, čak sam više lažu, kaže, naša ta taj je ide, kaže, lancom u poslika sam selem, da mi to nasređujemo. Ko? Ko će nasređivati poslika sam selem? Jer bi su oni svjetni da ovo mene zapiše i da ti to na srednjem danu donosiš. Šta protiv sebe za sebe? Ti jedno bio poslovnik sa svim svakim drugčiji. Ti išao širko voce, a on kad je ušao u Meku, što je uradio? Došla je istina laž, nestaje. Sve im porušio. To je najmudrije. Kogod se pojavi kao takav, da li to bio kim, da li to bio kamen, da li to bio čovjek, treba mu Kad neće istinu? Kad neće istinu? الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Danas su braćo mnogi prave od Kur'ana kao knjigu za izučavanje, za promatranje, za njihove, hajde da kažemo, procedure, kako može, kako je najbolje, da je bilo, da je ovako bilo bi bolje, da je onako bilo bi lakše i tako dalje i tako dalje. Jel da? Učili su Kur'an pratjer svog izmišljanja ili pukog teoretisanja. Da oni gledaju sa svog aspekta kako bi trebalo to danas na umi da bude najbolje. Subhanallah. Pa su tako stavili svoje ljudsko razmišljanje iznad nivova, nivova Allaha te barake od Allaha. Nisu ni svjetski šta ćeš ti kod on? Šta mu možeš? Ne možeš mu ništa, kako ti nije jasno? Kad bi svi mi ustali da ga menjamo, sve što ima, Allah će poslati robati da nam kaže ne, vi ste na batru, tako ne. Svi kad bi ustali, ne da učiš da su njegovi ajeti vi to peri Jer to je šta? To je taj Kur'an. To je taj univerzalan govor. Gledajte šta mi imamo kod tebe. Imamo nešto što će nam dati iz... snagu i ponos. I imamo nešto gdje nam ne može niko ništa. I mi to što nam ne može niko ništa sigurno, mi ostavimo i izmišljamo nešto gdje može da radi ko šta veće. Sve vam pamet. Imamo ponos, i izaberimo poniženje. Zašto? Zato što ne vjerimo, nismo ubijeđeni da ovaj ponos da će dati šta nam snagu i ponos. Osnovno. Jer da smo u svako radi ono u šta je ubijeđeni. Da si ubijeđen, vidio bi ti kako ljudi lete, ko što zera i namalik letio, preko odrade me bacite, šta je, jekin! Kako omer il hatab udara, jekin! A ja ime mi tali, ha? Ubjeđenje je to! Džennete oni vide, kad im se spomene džennet, oni samo gledaju koja su vrata otvorena da se zalete. Jer su opisani tako da će ići kut u parlament, u Kina, sa novotarima, stavni nevraća opisani, ići će u smrt kao što ide voda. Nisi vodok, je tako? Nisi vodok. Podnože voda. To su ko? Ashabi Allahova poslanika sa ovim selem. Allahu najdraži. Ako hoćeš da budeš Allahom drag, moraš slijedit koga? Poslanika li se na preselam? I one koji idu u smrt. Šta ovo znači? Do kraja. Da se boriš očuvanje Allahove vjere i dar i uzdizanje Allahove reči sve dok ti smrt ne dođe. I da na tom putu šta god da se nađe, da se preteći, da sklajaš, bilo jezikom, bilo rukama, srce, to je najslabiji iman. To je najslabiji iman. Danas možemo govoriti. Jer očuvanje dina je suprotstavljanje svima onima koji se suprotstavljaju dini. A ne šumitnja i mudrost. Sjedi sav sunet i dao ostala u mudrolije. Pa tako izgleda da je dostojanstvo je puno skuplje od dostojanstva poslanika sa ozitelima. Neće niko da ga pendrek udari po leđima. Neće niko da mu treba baći. Oće on kad klanja, da ga niko ne mira. Da sam miran, tu je rej, tu su ovi, oni su meni obezvijedili, policija, ja uđem u džamiju, da viš kako je lijepo, zbajram. Niko nas ne mira. Lijepo živim svojim životom, s sam dobar, pazim se sa njim, niško me ne mira, imam lijepu platu, din, radim, za pare, kažu nama, ko vam plaća za to, nama niko, ali sva smo zajedni plaćaju za to što rade, kako to ne vidite. Oni rade za to. A? A vi neće. Mi mislimo zbog straha i neobjeđenja da će nam se nešto desiti. Pa lijepa plata, dobra diploma, sjedi znači, samo nek me niko ne dira. Je to pravi put? Jer to poslanikov put? Odgovorite sami sebe, otvorite sir, pa ćete vidjeti. Prva godina, sjeđi li pohiđi druga, treća, četvrta, peta, šesta, deseta, jedaneta, dvijeta, sve samo neko živi. Nigdje. Ustani, kaže Mohamede, ja i Ohelmu Basir. Ustani od i ne prigovaraj držeći da je mnogo ti. A danas nešto puno prigovaraju, puno nam Evo kako ćemo? A? A sahabi Allah posljednji sa sebe, među njim je redoma, čim neko kaže, a ovo posljednji znači, nećemo moći, malo nas je, on je kod njih bio minoški. Hvala, završeno. Nego gdje, Allah posljednji znači, gdje je to gdje gdje nam pokaže, pa kada je došao Bedr, on kaže, evo, evo vam vaš narod. Ne narod, familije! Familije! Subhatori jedni! Znaju dobro da je bitka bila pola jedna bitka vraćao. Otac udara sina. Sin otkida glavu omiđi. Otu ili djedu. Ha? Ovo je, kaže, naš narod. Moj vallahi nije. Moj vallahi nije gospodar u čerovcimi. Moj narod su sljedenici poslanika sa vallahu I svi oni koji spadaju sebi na sežu. Bez širka, to je moj narod. A ovo nije moj narod. Kakav moj narod? Narod, narod koji je sve živo probao Ništa ga ne interesuje. Narod koji je titi, kada mu izgovarao šehadet, druže ti to mi ti sakunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo. 92. godine, ono njihovo jedinstvo udalo je u glavu. I tada zani ide. I taj šehadet su sprovodili u djelo. Kad kaže Tito mirno, mirno stojimo druže Tito, samo reci. Koga će Allah razdati o tim muslimanima? Ha? Danas izgovaraju šehadet i lažu. Neće se da lada temu. A pred Titu su stajali. Pred druga Tita i ovo. Psa. Džehennemskog. Su stajali i badetili. I klenili mu se na pokornost. Na ono što on kaže. Danas kažu laj, laj, laj, lažu. Lažu. Neće da kažu istinu. A Titi su rekli to glasno i jasno. Otvori nešta peta prođe. Tano kondukter samo maše rukom. Kažu vidio sam druga Tita. Na Nauzu bila. Na Nauzu bila. To je tvoj narod. Vala i pogledajte i danas. Samo mijenjaju šehadete. Svjera će samo kakvim šta paši. Od dina je interesuje samo ima li jednog godišnje negdje da napravi od sebe budalu, da se poširkuju i onda dođu ovi da ih podrže u tome. Da im pošalje uvijek, jel da, svog onog sa čuvakom glasnogovornika, jer mora biti neko ugledan, mora doći nekakav Amr ibn Luhaj, ne bi li ga ovi slijedili, jer ako dođe brava ili niski neki neće, neće, nego idi kaže, dolazi vam doktor D. Mag, prof, dek. A oni će kažu, Allah, ovak vidiš, a evo doktora, vidiš kako kaže, lijepo govori, podajte se, kaže, slobodno po ovom kamenu, radi bereketa, otište kod Eva Zede, ili otište ove ulaz, imaju dobre vode, Pa kaže, žena se malo potare odam, ne bih zanijela da ima trudnoću. I ovi dođu i kažu, a, vidiš, dobro. I onda neće nikada direktno govori da kažu, ko poslanici, ko se sume, o, narode moj! O, narode moj, ja nemam ništa s ovim što vi radite. Tako treba da govori. Ovo što radite je čista zabuda. Obraćate se nekom ko nije u stanju sam sebi da pričini štetu ili nekom ni korist vidite i to. Ne, nego moramo sačekat. Sačekat. Ne bi još za jedno 20 godina proizvodili mezarecija. Jer i to paše. Mezarecija je jasin. Mezarecija su turbeta. Mezarecija su šta? Dole za mrtve. Ha? Nema ni jednog, a da nema pare iza njega. Samo pare. Gdje god su pare, tu su. A da upozoravaju ovaj narod, ne, i ovi, i ovi što su drugi bili sa nama. Braćo moja, mene je sunata od džemata, kada čovjek pije alkohol, veliki grešnik, znači nema obaveznog imana, ali ima osnovni iman, palja, posti, nema širka, on je u lahovi zaštiti. U stvari u lahovom, u lahovoj volji, ako mu oprosti, ako se jedete do Allah, ali je veliki grešnik. Šta hoću da kažem? Danas se govori ljudima, duhan je pro, onaj, uh, zlo, prostitucija je zlo, ne mora, jel ne? To se da je dala. Jesi to dalo? Ili kažu, droga je, droga ubija, pa tako dalje, tako dalje. Ti govoriš čovjeku da ne pije, a on u tebe gleda i kaže ti, pa ti normalan. Šta je tebi budale vidjela? Pa znam da ne lako zabrati. Jesi to vrlo možda? Je tako? Nema čovjeka mu to neće reći. Znam da je kamata haram, znam da je ovo haram, da ovo, da ovo, da ovo. Znači, sve ti je rekao da to zna, pa što mu to govoriš? Zato što zato što ti pobjegao od suneta. A suni da kaže, e, e, pajdo, dođi malo. Ono. Ja sam popio malo, ne, ne, za dva svijet. Tvoj, znaš ti, znaš ti ko je stvorio ovu vodu što ti piješ? Znaš ti koji je stvorio tebe? Znaš, svi kad ti gledaš ti jezik, onda tu si dušu, ko će završiti? Ti razmišljaj kad o mjesecu zvijezdama. Nisam, jer to je Allah. Svi kad razmišljaju o Kur'anu, o poslaniku, to je Allah. Allah ga poslao upoznaje ga sa gospodara I kad on kaže, ako ga Allah uputi, hajde, i on kaže, subhanallah, daj mi da vidim šta to piše. I on onda zna svog gospodara, ti si ga upoznao sa njim, nemoj, upoznaje ga da šest ne čini. I onda on kaže, alkohol, kaže, neću više pit. Što? Pa onaj što me onaj upoznao sa njim, on mi zabrani. Gotovo, hala, završen. I šta je onda najmudriju dalje? da se ljudi pozivaju u ispravom tevhid. To je broj jedan. Da obožavaju samo Allaha te barek i ta'ala. Ne džamate, ne mešide, ne institucije, ne džamije, ne drugi šta, Allaha, amzara džela. Mešide samo što resmo da nam ne puši, da nam je zima. Šta ga lika? Iz tog mešida treba da izađe ljudi. Ona hale kod džine vrh ince i ja ahudu. Nisam stvorio ljudi džine osim da mi bade čine. Zato smo stvoreni. A i bade šta? sve ono što Allah voli od riječi i djela. Taj javni, srčani, utarni, jel da? I badet je da sprovodimo Allahove ajete u djelu. To je badet. Znači, i badet je da pozivamo ljude ispravo među, ispravno davi. Koliko god, kad bi sam o to, sam da ostaneš nema veze. I na tom putu ne možete vidjeti kako ćeš završiti. A sami su pozivali u Allahu vjeru, pa kaže, ostavljici, ovoj, ovoga sela, pozivio vas, rekite da, ja ide da. Svi su ovako govorili, niko nije rekao, nemojte ti, ostavite alkohol, ajmo malo s mušicima, evo žele, da dođe ovamo da stavno se malo dogovorimo, teško nam je, tri godine nemamo šta da jedemo, daj malo nam, popusti ili imit ćemo, nikakav problem, evo žele, možemo li zajedno, dođe ovamo, mi se malo zagadimo. Oni kaže, recite la, ila, ila, la, i ovaj mu mušik zabija kopje u prsa. On je mu kaže, pobjedio sam te, kaže gospodarovi kjave. Kopje zabijeno, probijeno i on umire kaže mu pobjedio sam te. Zamislite, nemojte breći da doživimo da nam neko ovo danas govori, da kaže pobjedio sam vas. Ja sam ostao na ovom čemu sam bio i ne skrećem, a ti si za lutu. Molim Allah da nam se to nikad ne desi. I za kraj, malo sam odlužio halalte, kaže Allah, Allah te bar kretala, wa ene hada sirati mustaqimen fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون kaže da je i to odrajte ovo. I to je šta, ovo je pravi put moj. Allah moj se kaže, pa se njega držite, pravi jaj veća. Kaže, doista ovo je pravi put moj. I onda šta, savjet i naredba, pa se njega držite, zašto kaže? I drugi put tebe ne slijedite. A zašto? Kaže, pa da vas ne odvoje od puta njega. Allah rekla, što se patiš, jel? Kaže, ovo je pravi put. Doista mi kaže, vena hazat, ratimo sa ovo je, doista kaže, ovo je pravi put, moj! Ne tvoj, moj, pa sad ti kaže, ona tete bi usumule se te sada kad kum hanse bire. Kaže, pa se njega dobro držite, kaže, i ne slijedite, kaže, druge puteve. Zašto? Jer će vas, kaže, svi drugi putevi odvojiti od njegova puta. <clears throat> Zatim dalje, kaže, eto, gledaj sad ovo. Zalike u svakom bihi le alle kunte takun. Eto kaže, to vam on ko Allah naređuje. Da biste bili bogobojazni. Vraćamo se nazad. Ne slijediš put. Uzmeš nekakav drugi put. Ti si uradio nešto što ti nije ko naredio. Allah te vaka, da, to je velika prva greška, ne sjediš po sve, ne gubiš i zatim nećeš biti bogobojan. Jer ćeš sve ovo izgubiti. Jer svaki put koji slijediš, on mora imati neko koji ti to naredio. Mimo poslanika u sallallahu i sebe. Jel da, znači, Svaki put koji uzmeš, mimo sunneta i Kur'ana, je put koji ti je rekao da ide Ko kaže da je drugčije laže na Allah, uđeš ili kaže, eto, to vam on naređuje. To vam Allah naređuje. Da bi se, kaže, bili, da bi se se griha klonili. Ili bili mnogo bojali. Molim Allah, te barake, o da nas učusti na put istini. Molim Allah uzvišenog da uputi ovaj narod. Molim Allah te barake o ta'ala da sve one koji su na bilo koji način dobrnjeli i doprinose i spletkarenju sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi da im to Allah vrati u lice. Molim Allah te barake o ta'ala da nas učusti na put istini. Molim Allah uzvišenog da u momentu uzimanja naših duša da nam pošalje melek da izgovaramo šahadet. Molim Allah te barake o ta'ala da nam podari snagu na koju imamo. Molim Allah uđešenog da, da nam grije okusti u žene da su vede. Molim Allah te barek je vatala da pomogne svoje borce gdje god živjeli, radili, borili se. Molim Allah uđešenog, a on će to uraditi i šalom kada. Uradit će gospodar sigurno, ponizit će svakog onog koji se suprostali njegovom sunetu poslanika sallallahu alaihi sallam. Molim Allah te barek je vatala da nam ne dozvoli da padnemo u pogrešnu skupinu. Molim Allah uđešenog da nas pomogne da ne padnemo u pogrešne ruke. Molim Allah te bareke wa ta'ala da nas pomogne da ne padnemo u pogrešne ruke. Molim Allah uzvišeno da oprosti imen imama i molim ga te bareke wa ta'ala da nas sastavi sa poslanicima, šehidima i sajstvenim i reko ovo, molim Allah da oprosti imen imama i posljedna dova, alhamdulillahi rabbil alemin. Alkinu salam.